بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu طاسيم ميم Tasin Mim تلك آيات الكتاب المبين Hizi ni aya za kitabu kinachobainisha. Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun. Tunakusomea habari za Musa na Fir'auni kwa haki kwa ajili ya watu wanaoamini. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين حقيقة فرعون alitakabar katika nchi na akawagawa wananchi makundi mbalimbali mbali. Akalidhoofisha taifa moja miongoni mwao. Akiwachinja watoto wao wanaume na akiwaacha watoto wao wanawake. Hakika yeye alikuwa katika mafisadi. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين Na tukataka kuwafadhili waliodhoofishwa katika nchi hiyo na kuwafanya wawe waongozi na kuwafanya ni warithi. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون na kuwapa nguvu katika nchi na kutokana na wao kuonyesha kina Firauni na Hamana na majeshi yao mambo yale waliokuwa kiaogopa Wa auhaina ila ummi Musa an ardhi'i فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين tulimfunulia mama yake Musa kwa kumwambia mnyonyeshe na utakapomhofia basi mtie mtoni na usihofu wala usihuzunike hakika sisi tutamrudisha kwako na tutamfanya miongoni mwa mitume. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'aun wa haman wa junudahuma kanu khati'in, basi wakamwokota watu wa Firauni ajekuwa adui kwao na huzuni. Hakika Firauni na Hamana na majeshi yao walikuwa wenye makosa. Waqalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li walak la taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada aw أو نتخذه wa hum la yash'urun Na mkewe Firauni alisema, atakuwa kiburudisho cha macho kwangu na kwako. msimuwe huenda akatufaa au tumpange kuwa mwenetu. Wala wao hawakutambua. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين Na moyo wa mama yake Musa ukawa mtupu. Alikuwa karibu kumdhihirisha. ingelikuwa hatukumtia nguvu moyo wake ili awe miongoni mwa waumini وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون naye akamwambia dada yake Musa mfuatie basi naye akawa anamwangalia kwa mbali bila ya wao kujua وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون na tukamjalia awakataye wanyonyeshaji wote tangu mwanzo mpaka dada yake akasema je nikuonyesheni watu wa nyumba watakaomlea kwa ajili yenu nao pia watakuwa wema kwake faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynaha wala tahzan ولتعلم anna وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون basi tukamrudisha kwa mama yake ili macho yake yaburudike wala asihuzunike na ajue ya kwamba ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ya kweli lakini wengi wao hawajui Allahu akbar Allahu akbar La Surat Al-Qasas imeteremka maka. Sura ya Al-Qasas ni ya 28 katika mpango wa msahafu, nayo na ni sura ya maka, aya zake ni 88. Imetaja kwa kufafanua yaliyokwisha tajwa kabla yake kwa jumla katika mambo ya Musa alayhi salam tangu kuzaliwa kwake katika enzi ya Firauni. Na Firauni alikuwa akiwaua watoto wanaume wa Bani Israel kwa kuhofu asijetokea nabii miongoni mwao atakayeteketeza ufalme wake. Kisha yakaelezwa yaliyotokea kuhusu kulelewa kwake Musa katika nyumba ya Firauni mpaka alipoitoka Misri kukimbiza roho yake kwenda Madiani katika nchi ya Sham na tena akarejea na mkewe binti wa Shuaib alayhi salam. Kisha yakatajwa ya mazungumzo ya Mwenyezi Mungu na Musa na kumteua yeye kwa kumpa utume na mambo yaliyotokea yaliyomhusu Firauni na wachawi wake pamoja na Musa mpaka Mwenyezi Mungu alipomzamisha Firauni na jeshi lake. Na Musa na wana wa Israel waliokuwa pamoja naye wakaokoka. Kisha yaliyowatokea wana wa Israeli pamoja na Musa na nduguye Harun. Na zimetajwa pia habari za waliokadhibisha kama Qarun na makafiri wengine waliowatangulia. Na kwa maelezo haya yaliyokusanya habari mbalimbali ndiyo sura hii ikaitwa suratul Qasas, yani sura ya visa au hadithi. Tasin mim Harufi za kutamkwa kubainisha kuwa Qurani hii ni muujiza wa harufi hizi hizi za mazungumzo yenu na ili kuwazindua wenye kusikia. Ewe mtume, aya hizi tunazokufunulia wewe ni aya za Qurani yenye kubainisha kwa uwazi, yenye kudhihirisha haki iwe mbali na uongo na halali iwe mbali na haramu itoe ahadi ya kulipwa thawabu na kuhadharishwa na adhabu. Tunakusimulia baadhi ya habari za Musa na Firauni kwa kweli ili wapate kuzingatia waumini. Hakika Firauni alipandwa na kiburi na akapita mipaka katika udhalimu wake na akatakabari mno katika nchi ya Misri. Akawafanya watu wa nchi hiyo makundi makundi, akiwanyanyua baadhi yao na akiwadhalilisha wenginewe na hasa aliwadhoofisha wana wa Israeli. Akawa anawachinja watoto wao wanaume na akiwabakisha wanawake. Kwa hakika huyo alikuwa ni katika waliopita hadi katika ujabari na ufisadi. Na Mwenyezi Mungu akataka kuwafadhilisha aliowafanya wanyonge Firauni katika nchi na wafanye ndio wa kuongoza katika njia za kheri na awarifishe ufalme na madaraka ya nchi na tuwathibitishe katika nchi na wawe na pahala pao humo na tuwathibitishie Firauni na Hamana na majeshi yao yale waliokuwa kiahofu nayo ni kuondoka ufalme wake kwa mkono wa mwenye kuzaliwa katika wana wa Israeli na Mwenyezi Mungu alimfahamisha mama yake Musa alipokuwa anamhofia zichinjwe na Firauni kama alivyokuwa akiwachinja watoto wanaume wa Bani Israeli kwamba amnyonyeshe kwa kituo na uliwa na Firauni. Ikiwa naogopa sije kutambulikana, mtie katika sanduku na mtie katika mto Naili bila ya hofu wala huzuni. Kwani bila shaka Mwenyezi Mungu amedhamini kumhifadhi na kumrejeshea mwenyewe na kumtuma kwa wana wa Israeli. Watu wa Firauni wakamchukua ili aliyokadiria Mwenyezi Mungu yatimie, yani Musa apate kuwa mtume mwenye kuwapinga wao na mwenye kuwaletea huzuni kwa kuitoa kombo dini yao na kuishambulia dhuluma yao. Hakika Firauni na Hamana na wasaidizi wao walikuwa ni watu wenye madhambi, waliopindukia mipaka katika ujeuri na uharibifu. Mke wa Firauni alipomwona mtoto alimwambia mumewe, Mtoto huyu atatuletea furaha mimi na wewe, tumweke tusimue kwa kutaraji kuwa atakuja tufaa kuendeshia mambo yetu au tumfanye mwenetu wa kumlea na wa ukumbe hawatambui aliyomkadiria Mwenyezi Mungu. Na mama yake Musa akawa hajitambui kwa dhiki iliyomwingia kwa kuwa mwanawe kaangukia mikononi mwa Firauni. Akawa anakurubia kujitambulisha kwamba yeye ndiye mama yake. Lau kuwa Mwenyezi Mungu hakutia imara moyo wake kwa kusubiri, basi angalitangaza kuwa huyo ni mwanawe jinsi alivyokuwa akimhurumia na pia ili awe miongoni mwa waumini wenye kutulia. Yule mama akamwambia dada yake Musa, mfuatie upate kujua habari zake. Basi akawa anamuona kwa mbali na anatahadhari asitambulikane na Firauni na watu wake wakawa hawajui kama yule ni dada yake. Mwenyezi Mungu alimjalia yule mtoto akataiziwa na kila mnyeshaji kabla hawajamjia mama yake. Watu wa Firauni wakaingiwa na ghamu na wakashughulishwa na hayo. Yule dada yake ndiyo akamwambia, "Nikuongozeni kwenye ukoo utakaomwangalia huyu mtoto na kumnyonyesha na kumlea, nao watamtazama vizuri." Wakaukubali uongozi wake na Mwenyezi Mungu akamrudisha kwa mama yake ili nafsi yake itue na furahi kukurudi kwake wala sihuzunike kwa kuwa mbali naye na ili azidi kujua ya kwamba hadi ya Mwenyezi Mungu aliyompa kuwatambulishia imitimia wala hayali kinyume lakini watu wengi walikuwa hawajui kurudi Musa kwa mama yake kwani hayo yote yalifichikana kwao